Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. koga Allah dželjava ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedino koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik koji je uzvišen i poslan kao milo svim svjetovima da ljude izvede iz tmine nevjerstva, neznanja, džehla, širka u svjetlo imana, svjetlo teuhida, svjetlo znanja i pravde. Nekaj salavat i selam na njega, njegovu porodicu, asfade i sve mukmine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, nema nijednog naroda, nijednog ummeta, a da se ne ponosim onim što posjeduje kod sebe od ljudi koji su svoja imena zapisali, čija su imena zapisana na stranicama historije tog naroda, ili pak danima u koji, koji su obilježili njihovu slavu i nadmoć, ili pak događajima koji su bili sebe da se taj umme, taj narod istakne pročuje, odlikuje na drugim i tako dalje. Umet Islama se odlikovao i odlikuje se nad ostalim narodima i ostalim umetima time što je njegova historija zapisana, što je njegov din naslijeđen i što su svoju civilizaciju uspostavili na osnovu svoje vjere, objavljenog gospodara svih svjetova, te su na osnovu te vjere izgradili svoju civilizaciju, na osnovu te vjere su se obhodili prema drugima, na osnovu te vjere su uspostavljali međusobne odnose i na taj način svijetom proširili l'adl, pravdu, rahmet, milost i tako dalje i tako dalje. Civilizacija islama, draga braćo, jeste civilizacija koja se najviše prostirala kako vremenski, tako i prostorno. 13, gotovo punih, dakle 13 e, stoljeća, a civilizacija Islama je predvodila ostale civilizacije i bila na njihovom i bila na njihovom pročelju. To je civilizacija kojoj, kojoj je posvjedočio njenoj dakle, vrijednosti, njenim odlikama, posvjedočio darnji prije bližnjeg, posvjedočio neprijatelj prije prijatelja. To zbog toga što su nosioci te civilizacije, njeni daje, pozivači, otvorili srca ljudi prije nego li su otvorili, osvojili njihove gradove sabljom. Osvojili dakle i otvorili prije svega srca ljudi, prije nego li su otvorili njihove gradove i njihove države i njihove države sabljom. Pa smo tako vidjeli kršćane Homsa kako traže od Ebu Ubejda ibn Đerraha radijallahu anhu da ostane na vlasti, da, da, da i on i dalje sudi, a nisu htjeli prihvatiti sudca iz njihova naroda, od njihove vjere. Vidjeli smo isto tako kada je muslimanska vojska osvojila Semerkand kako su se njeni stanovnici požalili kad i muslimana, kako i muslimani nisu prije osvajanja ponudili, nisu im dali izbor da biraju tri stvari koje treba svaki muslimanski vojskovođa ponuditi onima koje, koje dakle napada i grad kojeg želi osvojiti. A to je da im ponudi islam, pa ako to odbiju da im ponudi plaćanje džizjem uz dakle obećanje, sigurnost, pošteđeno života i metka i tako dalje. I treća stvar, ako to odbiju, da se bori protiv njih. Pa su se požalili stanovnici Samarkanda, kad je muslimana, kako je muslimanske vojskovođe, kako i mi su ponudili ništa od ovih stvari, od pomenutih stvari. Te je kadija prihvatio njihovu žalbu i naredio vojci muslimana da u potpunosti napustim, izađe iz Semerkanda, a da im zatim nakon toga ponudi ove tri stvari nije da kad bilo ništa od vojske, osim da su rekli se mijena vatana, čuli smo i pokoravamo se, te su napustili grad, a zatim nakon toga ponudili ahle Samarkand, stanovnicima Samarkanda, jedne od ove, jednu od ovih tri stvari koje smo spomenuli. Pa kada su vidjeli ovu pravdu muslimana, nije bilo stanovnika Samarkanda, osim da su obznanili svoje prihvatanje islama. Kada su vidjeli pravednost ove, vjere, kada su vidjeli privrženost muslimana njihovoj vjeri, dosljedno kada pridržavanje Allahove, Allahove, Allahove, Allahove, Allahove, vjere, nije bilo od njih išta drugo, osim da su se predali i pokorili, i pokorili muslimanima. Pri osvajanju Konstantinije, plakali su, draga braćo, Arluhban, njihovi sveštenici i monasi, kada su vidjeli pravdu Islama i milost Islama, Plakali su kada su vidjeli postupak muslimana i njihovo obhođenje prema njima, te kada su uporedili sa onim što su uradili katolici koji su porušili, dakle, grad, pobili stanovnike, ubili žene i djecu i uradili mnogobrojne, i uradili mnogobrojne masakre. To je neka dakle ta, draga od civilizacija islama. Ta civilizacija koja, iako se prostirala, vremenski, dakle, 13 stoljeća, ipak u njoj je proliveno krvi, mnogo, mnogo manje krvi za jedan evo, vijek u kojem vlada zapadna civilizacija. Dakle, ova 13 vijeka, ovih 13 stoljeća u kojem je vladala islamska civilizacija, proliveno je krvi 10 puta, pa i više, dakle, pa i manje od toga, u odnosu na ono što je uradila zapadna civilizacija koja dakle vlada evo jedan jedan vijek, jedno stoljeće, jedno stoljeće unazad. Koliko je samo ljudi poginulo u prvom, dakle, i drugom svjetskom ratu u periodu, u stoljeću kojem je vladala zapadna civilizacija. Samo, dakle, u drugom svjetskom ratu 80 miliona ubijeni. Da ne govorimo o onima koji su ranjeni da ne govorimo onima koji su protjerani, da ne govorimo onima koji su izgubljeni i tako dalje, samo ubijenih 80 dakle, miliona, 80 miliona ljudi. Tako nešto, pa i mnogo manja cifra od ovoga, nije poznata u civilizaciji Islama. To zbog toga rekao smo što se umet Islama pridržavao vjere na kojoj je izgradio svoju civilizaciju. To je zbog toga što je civilizacija muslimana, što civilizacija muslimana nije bila ta civilizacija koja je uskratila drugima hajrate i dobra. Nije bila civilizacija koja je znanje i koja je izume ograničila na sebe, zabranivši bilo kom drugom da se okoristi od tih izuma kako to danas radi zapadna civilizacija, želeći na taj način time što drži monopol na otkriće, dakle, herate, da zadrži, dakle, dominaciju nad, dominaciju nad svijetom. Ne, nasuprot, civilizacija muslimana je bila ta koja je svima otvorila svoje, svoja, dakle, vrata. Koja je otvorila svoje centre, svoje institute za svako ko se htio poučiti kako, dakle, vjeri dinu, tako i, tako i dunjalugu. Civilizacija Islama je bila ta koja je otvorila, dakle, svoja vrata za izučavanje kako vjerskih, tako i dunjaluških znanosti, od dakle inženjerstva, od ostali nauka od kojih su se okoristili neprijatelji prije prijatelja i daljni, dakle prije, dalji prije bližnji. Rekli smo razlog toga jeste što je ova civilizacija, što ova civilizacija počiva na dinu islam, na dini islamu. A gospodar Želevala kaže, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I činite dobro, ne biste li uspjeli. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ I činite dobro, doista Allah voli one koji su dobročinitelji. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I postiđite, potpomažite jedni i druge u dobročinstvu i pokornosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu. To je dakle ta civilizacija, draga braćo, koja ekonomiju nije pokvarila kamatom i kockom. To je ta civilizacija koja dakle nije zadavila, da se tako izrazimo, one siromašne na račun bogati, već je vodila računa i o starom i o mladom, i o bogatom i o siromašnom, i o jakom i o slabom, i o čovjeku i o ženi, i o muslimu i o kjafiru i vjerniku i nevjerniku, te svakom dalo njegovo pravo kojemu pripada. Omer ibn Khattab, radijallahu anhu, jedne prilike vidio starca od zimnija, od štićenika koji žive u islamskoj državi, kako prosi na vratima ljudi. Pa reče, ma ansafnake, en kunna ahadna minke džizje fi šeibetike, thumna dajanake fi kiberik. Doista, mi bi bili nepravedni ako bi od tebe uzeli džiziju dok si ti bio mlad, zdrav, jak, dakle i snažan, a da te zatim nakon toga zanemarimo u tvojoj starosti, te je potom radi Allahu anhu naredio da mu se odredi plaća, da mu se odredi primanje od bejtul mala, onoliko koliko je dovoljno za, za njega, dakle, i za, njegov, i za njegov život. To je dakle ta civilizacija, draga braćom, koja je svojom pravdom i svojom milošću obasula i obavila sve ljude. I zbog toga su historičari, čak dakle i oni od nevjednika, posvjedočili islamskoj, posvjedočili islamskoj, e, islamskoj civilizaciji. A ako bi spominjali njihov govor, to bi se doista odulilo. Jer su na tu temu napisane i brojne knjige kojoj su, u kojima su njihovi autori posvjedočili pravdi, rahmetu i milosti civilizaciji, civilizaciji islama. To je, rekao smo, ta civilizacija u kojoj je najmanje krvi proliveno. A danas, kao što neko reče, nikada se nije više pričalo o miru, a da je bilo više nesigurnosti. Nikada se nije više pričalo miru i bezbjednosti, a da je svijetom više vladala, dakle, više vladala bez, e, nesigurnost. Nikada se nije više pričalo o pravdi, a da svijetom nije, dakle, nikada vladala nepravda kao što danas, kao što danas vlada. Govori se o pojmovima i koriste se termini koji, nažalost, u današnjoj civilizaciji fi ardil vaki na terenu, dakle, nigdje, nigdje nema. Samo, dakle, lebdeći termini koji se koriste u govorima njihovih predvodnika, njihovih vođa, a koji dakle na terenu, koji na terenu nema, dakle, nema, nema nigde. A i ono što se danas dešava u Šamu, a i drugim mjestima je najbolji dokaz ovoga o čemu, ovoga o čemu govorimo. Evo dakle, tri godine kako se prolijeva krv muslimana u Šamu, dakle i Siriji, kako se ubijaju djeca, žene, dakle, i starci, a dakle Zapad koji se, eto, ponosi tom svojom civilizacijom i govori kako su oni zagovarači pravde i mira, još uvijek, dakle, ne samo da nije uradio ništa kako bi se prolijevanje nedužne krvi spriječilo, već, nažalost, dakle, radi na to s obzirom da se radi o krvi muslimana i dalje, dakle, provijevala. Kako bi se krv muslimana i dalje, dakle, i dalje provijevala. Radi na tome kako bi se strah još više, dakle, proširio i kako bi sa žalost gotovo ušla u svaku kuću muslimana, da ne ostavi gotovo ni jednu kuću muslimana, a da u njoj, dakle, nema tuge i žalosti za izgubljenim od najmiliji, od imetka, od usjeva i tako dalje i tako dalje. To je dakle ta civilizacija, draga braćo, zapadna civilizacija koja proizvodi vještašku glas, glad i neimaštinu. Time što baca na tone i tone hrane i zrna, dakle, kako pšenice i ostali, dakle, proizvoda, baca u more samo kako bi na taj način osigurava dominaciju na svjetskom tržištu, dok s druge strane na hiljade i hiljade ljudi umire dakle od gladi i neimaštine. Umire od gladi i neimaštine. To je neka ta civilizacija koja ogladnjava 10 ili 5, koja ogladnjava 85% ljudi na račun dakle 15% drugi koji žele dakle živjeti u raskoši, u luksuzu i dakle blagodatima i ukrasima ovoga, ovoga dakle, ovoga svijeta. <clears throat> to je ta civilizacija u kojoj smo dakle vidjeli i prodavanje embriona i dakle djece u kojoj smo vidjeli kako se čas žene prodaje dakle za najmanju cijenu koja je čas žene spustila na tako nizak nivo da je njenu čas iskoristila za prodaju bilo kog preparata i ne samo onih koji se tiču žena, bez dakle i muškaraca. I gotovo ne nađeš dakle u toj zapadnoj civilizaciji nijednog preparata, ne nađeš nijednog proizvoda, a da na njemu ne vidiš dakle sliku žene koja reklamira taj, koja reklamira taj preparat. To je dakle ta civilizacija zapada kojom se ljudi ponose i kojom su nažalost i obmanuti neki od oni koji su od naših koža i koji govore našim jezikom, oni koji od zapadne civilizacije ne vide ništa osim visoke zgrade i koji vide široke puteve i tako dalje i tako dalje, pa su obmanuti ovom tom takvom, dakle ono, onim što oni vide od zapadne civilizacije, pa ih vidiš kako je slave, dakle, i uzdižu zanemarujući islamsku civilizaciju ili pa džehlen iz neznanja ili amden, dakle, ili namjerno ne znajući šta je sve to civilizacija islama uradila na polju, dakle, na polju, kako dakle dina, kako vjere, tako dakle i na polju, na polju, dakle, dunjavuka. <clears throat> Ta islamska civilizacija u kojoj je Fardun Vahid, u kojoj je jedan, dakle, čovjek, jedna jedinka imala svoje mjesto, imala svoj položaj, svoj, dakle, čas i svoj ukled, pa makar se radilo o djetetu, pa makar se radilo o ženi, pa makar se radilo o starcu. Zar ne spominjemo i dan danas primjer žene koja je zavapila i dozvala rekavši Wa mu'tasima, o mu'tasime, gdje si? Onda kada je bila zarobljena, pa je mu'tasim zaprijetio tadašnjem kralju koji je zarobio tu ženu muslimanku da će poslati vojsku čiji će prvi čovjek biti kod njega, kod tog kralja, a zadnji čovjek kod njega, kod mu'tasima, ako ne oslobodi ovu dakle ženu, ako ne oslobodi ovu ženu muslimanku. To je dakle ta civilizacija islama. I ovo su vladari, draga braćo, kod kojih je bilo zulma. Imalo je dakle zulma, imalo je kod njih fiska, imalo je kod njih dakle i određenih novotarija. Ali su u cijelini dakle bili u okrinu, u okrinu islama. Pa ako je dakle takva, takav, ta, takva bila situacija ovakvih vladara, kod kojih je bilo dakle vid zulma, nepravda, fiska i tako dalje, pa šta te kreće onda sa pravedne halife, Šta te kreće za vrijeme Ebu Bekra, Omara, Osmana, Alija radijallahu anhu? Šta te kreći za vrijeme Omara ibn Abdullah Aziza radijallahu anhu? U vrijeme čije vladavine nije bilo siromašnog čovjeka. U vrijeme čije vladavine su telali, izlazili i pozivali onaj ko ima potrebe od Bejtul Mala, koje je siromašan, neka dođe da uzme iz Bejtul Mala. Onaj ko je neoženjen, nema para da se oženi, neka dođe i neka uzme para iz Bejtu Mala. Pa ne bi dolazio čovjek da uzme od Bejtu Mala istog razloga što nije bilo potrebe za Bejtu Malo. Istog razloga što nije bilo potrebe za tim i metkom jer je svaki dakle, čovjek živio dakle, u miru, živio dakle, u pravdi, u okviru dakle, vladavina Omara ibn Abdul Aziza, rahimahullahu ta'ala. I kao što reče jedan od učenjaka koji je, kada je Omer ibn Aziz, rahim Allahu, tada još uvijek bio na vlasti, a sve ovo dvije godine, draga braća, Omer ibn Abdelaziz koji je vladao svega neka dakle dvije godine. I kada je putovao do Misra, do Egipta, te vidio uspud zvijeri kako sjede da kad pored životinja, životinje da kad sjede pored zvijeri, bez da zvijeri napadnu i rastrgnu te životinje. Pa kada se vratio nazad iz Misra ponovo, Vidio je kako je zvijer rastrgla životinju. Te je rekao, preselio je Omer ibn Abdul Aziz. Preselio je Omer ibn Abdul Aziz. Dakle, u njegovo vrijeme, čak je dakle, taj rahmet obuhvatio i životinje. Ta sigurnost je obuhvatila čak i životinje. Pa kada je vidio da je zvijer rastrgla uh, životinju, rekao je, preselio je Omer ibn Abdul Aziz, rahimu ta'ala, i doista je tako i, i doista je tako i bilo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد ثم اما بعد. Draga braćo, doista Ako bi htjeli govoriti dalje o islamskoj civilizaciji, onda bi zato bila potrebna predavanja i predavanja. Ali cilj nam je da se u okviru ovih događaja i onim što se danas dešava u svijetu od nesigurnosti, od prolijevanja krvi, odakle ubistava, od gladi, od zločina i ostali nedjela da uporedimo jedan vijek zapadne civilizacije sa 13 vijekova, 13 stoljeća islamske civilizacije kako bi uočili ogromnu razliku među ovim dvijema civilizacijama. Kako bi uočili ogromnu razliku među njima. I kako bi zatim nakon toga i mi isto tako prije svega bili ponosni na islamsku civilizaciju. Da ne budemo od koji se stide svoje civilizacije, koji se stide svoje kulture, već da se naproti ponosimo svojom vjerom na kojoj je dakle, izgrađena naša civilizacija i izgrađena naša, izgrađena naša kultura. A da zatim nakon toga to prenesemo i našem narodu koji je, kao što je rekao, obmanut visokim zgradama, koji je obmanut onim što vidi od zapadne civilizacije, od napretka, od tehnologije, a s druge strane zanemaruje ono što se dešava od strane zapadne civilizacije, od prolijevanja nedužne krvi, od ubistava, od pronevjere, pronevjere od gladi i i tako dalje tako dalje. Kako se ne bi stidili svoje civilizacije, kako bi bili ponosni na svoju, na svoju dakle, civilizaciju. Jer danas Mnogi rade na tome, a mediji prije svega, kako bi, kako bi civilizaciju islama predstavili barbarskom civilizacijom. Kako bi vladare muslimana predstavili kao ljude koji nisu znali ni za šta drugo osim za svoje strasti i svoje dakle, prohtjeve, pa ih vidiš godine vodio džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala, na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Stoga, draga braćo, moramo poznavati svoju historiju. Moramo poznavati svoju historiju, jer je naša historija, historija koja je zapisana bijelim, dakle, zlatnim slovima na bijelim, dakle, stranicama. To nije historija u kojoj su, dakle, bacane atomske bombe, u kojoj je ubijano na hiljade i hiljade ljudi, To nije historija u kojima je ubijano na milion, dakle, djece i tako dalje. Naprotiv, rekao, to je, dakle, historija koja je ispunjena svjetlim primjerima pravde, milosti, požrtvovanja i tako dalje i tako dalje. A na nama je da širimo odlike, dakle, vrijednosti te civilizacije i da ujedno radimo na povratku te kulture i te civilizacije koja će obećanjem poslanika sallallahu alihi sallam ponovno dakle zavladati svijetom, ali je pitanje koliko će svako od nas imati udjela u uzdizanju dini islama i samim tim njegove civilizacije i kulture i koliko će svako od nas imati udjela u tome i ko će od nas izabrati da li da bude dio, da se tako izrazim, tima ili će pak biti zadovoljan da sjedi na tribinama sa strane i da bude, dakle, navijač bez da, dakle, uzme učešća u igri i bez da uzme učešća u, učešća u timu. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da pomogne ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću u Siriji. Molim gospodara Jalla wa'ala da pomogne našu braću mujahide na svim, dakle, mjestima gdje se oni bore radi uzdizanja Allahove dželle vana riješi, kako bi riječ uzvišenog bila gornja, riješ nevjernika donja. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ukabuli šehide. Allaha dželle ala molim da i našeg brata Huseina primi među šehidima, da ga inša Allahu ta'ala nastavi u Firdausul A'la, zajedno sa vjerovjesnicima, poslanicima, šehidima i ostalim ljudima. Gospodara dželle vana molim da mu podari hajlo u njegove familiji i da ga naslijedi dobrim u njima. Gospodara Džeda Vala molim da nas učinu od pomagača Allahove Đeda Vala vjera i onih koji rade na uzdizanju Allahova dina. Ja kulu kao lihada, wa astagfirullaha li i walakum, wa akim salam.